บุ๊กทูเก้าสิบสองโนเซชชิดอยโนอนุประโยครองลงมาที่สอง propoziții secundare cu că 2 propoziții secundare cu că 2ดิฉัน โมโหที่คุณนอนกลนมสุปรกะสฟอรมสุปรกะสฟอรดิฉัน โมโหที่คุณดื่มเบียร์มากมสุปรกะบีอาชาเดมุลตาเบเรมสุปรกะบีอาชาเดมุลตาเบเรดิฉันโมโหที่คุณมาช้ามสุปรกะวีอาชา târziu. Mă supără că vii așa târziu. ดิฉันคิดว่าเขาต้องการหมอ Cred că are nevoie de un medic. Cred că are nevoie de un medic. ดิฉันคิดว่าเขาไม่สบาย Cred că este bolnav. Cred că este bolnav. ดิฉันคิดว่าตอนนี้เขาหลับอยู่ Cred că acum doarme. Cred că acum doarme. เราหวังว่าเขาจะแต่งงานกับลูกสาวของเรา Sperăm să se căsătorească cu fica noastră. Sperăm să se căsătorească cu fica noastră. เราหวังว่าเขามีเงินมาก Sperăm să aibă mulți bani. Sperăm să aibă mulți bani. เราหวังว่าเขาเป็นเศรษฐีเงินล้าน Sperăm să fie milionar. Sperăm să fie milionar. ดิฉันได้ข่าวว่าภรรยาของคุณประสบอุบัติเหตุ Am auzit că soția ta a avut un accident. Am auzit că soția ta a avut un accident. ดิฉันได้ข่าวว่าเธอนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล Am auzit că este internată în spital. Am auzit că este internată în spital. ดิฉันได้ข่าวว่ารถของคุณพังทั้งคัน am auzit că mașina ta este complet distrusă. Am auzit că mașina ta este complet distrusă. ดิฉันดีใจที่คุณมา Mă bucur că ați venit. Mă bucur că ați venit. ดิฉันดีใจที่คุณสนใจ Mă bucur că vă interesează. มาบุกุรกวินเตอร์เซาซดิฉันดีใจที่คุณจะซื้อบ้านมาบุกุรกวเรติซักุมปาราซคาซามาบุกุรกวเรติซักุมปาราซคาซาดิฉันเกรงว่ารถประจำทางคันสุดท้ายไปแล้วม Mă tem că u l t i m u ล autobuz พ plecat d e j า Mă tem că ultimul autobuz a plecat deja. ดิฉันเกรงว่าเราจะต้องไปโดยรถแท็กซี่ Mă tem că va trebui să luăm un taxi. Mă tem că va trebui să luăm un taxi. ดิฉันเกรงว่าดิฉันไม่มีเงินแล้ว Mă tem că nu am bani la mine. Mă tem că nu am bani la mine.